Gözəl, mübarək bir ayı geridə qoyduq. Elə bir ay ki, o aydan hər kəsə lazımınca istifadə etmək nəsib olmur. Kimisi o ayı günah işlərlə, eyş işrətlə, fasiqlik etməklə keçirir. Kimisi o ayı görməyi arzu edir, o aya yetişməyi arzu edir, lakin bu ona nəsib olmur. Aya yetişməmişdən əvvəl ölüm əcəl onu yaxalayır. Bizdən əvvəl yaşamış möminlər o aya yetişməmişdən 6 ay əvvəl Allaha yalvarardılar, dua edərdilər, Allah onları həmin aya yetişməyi müvəffəq eləsin. Və həmin ayı ibadətlə, orucla, dua ilə keçirər, ay tamamlandıqdan sonra yenə 6 ay dua edərdilər ki, Allah onların o ayda elədikləri ibadətləri qəbul eləsin. Və alimlər deyərdilər ki, Ramazan ayında ibadətlərinin qəbul olmasını bilmək istəyən adam ondan sonraki aylarda nə cür ibadət edəcəyinə baxsın. Əgər fəallığı artırsa, Allaha yaxınlaşmağa can atırsa, Demək, o ayda etdikləri qəbul olur. O aydan sonra əgər azğınlığı artırsa, demək, o ayda elədiklərinin hamısı puç olub gedib. Doğrudur. Allah duaları qəbul edir. Hətta əllərinizi açdığınız zaman yəqin bilin ki, həmin an Allah sizin əllərinizi boş qaytarmağa utanır. Hədislə sabitdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Rəbbiniz həm səxavətli, həm də həyalıdır. Əllərini ona tərəf açıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Lakin insan elə bir əməl edə bilər ki, elə günah işlər görə bilər ki, həmin an Allah ondan üz dönlərsin. Əllərini ona tərəf açan qulunun əllərini boş qaytarsın duasını qəbul eləməsin. Səbəb nədir? Duanın qəbul olmasına mani olan amillər nədir? Bir dəstə adam İbrahim ibn Ədhəm adlı bir alimin yanına gəlir və deyirlər ki, ey İbrahim, məyər Allah subhanahu teala Quranda Udu'uni əstəcib ləkum demir. Mənə dua edin, sizin duanızı qəbul edin. İbrahim deyir, bəli, deyir. Deyir, axı biz dua edirik, lakin dualarımız qəbul olmur. İbrahim İbn Ədhəm rahiməhullah onlara belə cavab verir. Çünki sizin qəlbləriniz artıq 10 şeylə məhv olmuşdur. Və başlayır bir-bir sadalamağa. Deyir, Allahı tanıdınız, Onun haqqını ödəmədiniz. Allahın sizə verdiyi ruzunu yeyirsiniz, lakin buna şükür eləmirsiniz. Allahın kitabını oxuyursunuz, ancaq oxuduqlarınıza əməl eləmirsiniz. Allahın Peyğəmbərini sevdiyinizi deyirsiniz, lakin onun yolunu tərk edirsiniz. Şeytanın düşmən olduğunu iddia edirsiniz, ancaq onu özünüzə dost tutursunuz. Cənnəti istəyirsiniz, Amma cənnəti qazanmaq üçün heç bir yaxşı iş görmürsünüz. Cəhənnəm odundan qorxduğunuzu deyirsiniz, ancaq günah işlərdən əl çəkmirsiniz. Başqalarının eyibləri ilə məşğulsunuz, amma öz eyiblərinizi unudursunuz. Ölümün həqiqət olduğunu etiraf edirsiniz, ancaq ona hazırlıq görmürsünüz. Və nəhayət, ölülərinizi dəfn edirsiniz, ancaq bundan ibrət almırsınız. bu şeylərdən biri kimdə olarsa, onun qəlbi qafil olar. Qəlbi qafil olan adamın duası da qəbul olmaz. Çünki qafil qəlbdən gələn duanı Allah subhanətə alə qəbul eləmir. Qəlb elə bir şeydir ki, oraya yaxşı şeylərlə dolur. İmanla, təqva ilə və s. Ya da nifaqla, küfürlə, şirklə dolur. Rasulullah s.a.v. nifaqla dolmuş qəlbi qapılanmış, ağzı aşağı qoyulmuş bir küzəyə bənzədir. Aşağıdan o küzəyə nə qədər su töksən, o küzədə su qalan deyil. O qaplanmış qəlb də ona bənzəyir. Allah subhanətə alə Quranda nə deyir? Bəl rani alə qulubihim mə kənu yəməlun. Onların qəlblərini etdikləri əməllər qapladı qəlb qapandı, qəlbə möhür vuruldu. İbrahim İbn Ədhəm Rahimahullahın sadaladığı 10 şeydən biri haqda danışacağam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getmək. Kimdən soruşsan, hətta cahillərdən belə soruşsan deyəcək ki, Allaha da qurban olun, Peyğəmbər nədir? Yaxşı, Peyğəmbərinə qurban olduğunu, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevdiyini subut elə görək. Nə ilə subut eləyəcəksən? Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə deyir Ən-nəbiyyü əvlə bil-mü'mininə min ənfusihim və əzvacuhum ümməhətuhum Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən də yaxındır, əzizdir, sevimlidir. Həyat yoldaşları isə möminlərin analarıdır. Möminə özündən də yaxın olmalıdır. Necə ki, Ömər radiyallahu anh bir dəfə deyəndə ki, ya Rasulullah, mən səni özümdən başqa hamıdan çox istəyirəm. Peyğəmbər s.ə.v də ona deyəndə ki, özündən də çox istəməlisən, ey Ömər. Və Ömər radiyallahu anh dərhal onun əmrinə tabi olub deyəndə ki, özümdən də çox istəyirəm səni, ya Rasulullah, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, indi, bax, indi sənin imanın kamil oldu. Peyğəmbər s.ə.v sevməyən adam mömin sayıla bilməz. Görmürsünüzmü ki, Allah s.ə.v Quran-ı kərimdə kitab əhlini kafir sayır. Allah s.ə.v Quranda kitab əhlini kafir sayır. Halbuki kitab əhli Allahı sevir. Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi sevmədiyinə görə Allah onları kafir sayır. Allah subhanahu teala nə deyir? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu və yaghfir lakum zunubakum. De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin. Yəni kimin? Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allahın Peyğəmbərini sevməyincə Allah onları sevən deyil. Allah subhanətə aləni və onun Peyğəmbərini sevən adam imanın şirinliyini dadmış olur. O şirinliyi ki, heç kəs başqa bir vasitə ilə əldə edə bilməz. Nə pul vasitəsilə, nə vəzifə vasitəsilə, nə adamlarının sahib, nə arxa, dayday və s. vasitə ilə o şirinliyi dada bilməz. Görürsən ki, Allah Taala o şirinliyi ən kasıb adama nəsib edir. O şirinliyi dadır. O şirinliyi dadmaq üçün də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədistə buyurur ki, üç xisliyəti özündə cəm edən imanın şirinliyini dada bilər. Bunlardan birincisi, Allahı və Peyğəmbərini hər şeydən çox sevmək. Hamıdan çox sevmək. İkincisi, sevdiyin kimsəni Allah üçün sevmək və üçüncüsü, oda atılmağa nifrət etdiyin kimi küfrə qayıtmağa nifrət etmək. Bu üç şey səndə olarsa, artıq imanın şirinliyini dadmış olarsan. İndi sizə sual verir. Nəyə görə biz Allahın Peyğəmbərini hamıdan çox sevməliyik? Bizi uşaqlıqdan böyüdüb boya başa çatdıran, qayğımızı çəkən valideynimizdən çox istəməliyik. Bir yerdə böyümüş qardaş bacılarımızdan çox istəməliyik. Çox istədiyimiz ailəmizdən, övladlarımızdan çox istəməliyik. Dostluq edə elədiyimiz qardaşlarımızdan çox istəməliyik. Nəyə görə? Biz o adamı heç görməmişik. O adamın bizə heç maddi bir köməyi dəyməyib. Nəyə görə biz onu hamıdan çox istəməliyik. Birincisi ona görə ki, Allah subhanahu teala onu sevir və bizə onu sevməyi buyurur. Allahın sevdiyi kimsəni sevmək bizə vacib buyurulub. İkincisi, ona görə ki, bu dini insanlara o təbliğ edir. Əgər o olmasaydı, kim bilərdi İslam nədir, Quran nədir, din nədir? Üçüncüsü, ona görə ki, bu adam bütün bəşəriyyətə, bütün insanlığa gözəl bir əxlaq qoyub gedib. Elə bir əxlaq ki, o əxlaqdan öxşan axtarırlar, axtarırlar, ancaq tapa bilmirlər. O adamı gözdən salmağa çalışırlar, çalışırlar, ancaq sala bilmirlər. 15 əsrdir ki, bu adam dillər əzbəridir. Hamı bu adam haqda danışır. Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələm deyir və Abdullah Qastavi deyir, Allah deyir. Allahın salavatı və salamı olsun ona deyir. Və s. dillərdə ona rəhmət oxuyur. Allahdan xeyir, bərəkət diləyir. Bu adamın halbuki nə bir heykəli var, nə bir şəkli var, nə də əksər yerlərdə bu adamın təbliğatını aparmağa icazə verilir. Bütün bunlara baxmayaraq, Allah həmin adamı ucaldır və qiyamətə qədər də ucaldacaq. Heç kəs onu alçalla bilməz. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. İnneke la ala hulikan azim. Sen həqiqətən böyük ahlak sahibisin. Həmçinin başka bir ayet Allah subhanahu teala buyurur ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ ve'l yevmel ahir." Ve وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Həqiqətən sizlərdən Allaha və axirət gününə iman gətirmiş və Allahı çox, yəni tez-tez xatırlayan kimsələr üçün Allahın elçisində, Peyğəmbərində gözəl əxlaq nümunələri var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm də hədistə buyurur ki, İnnəmə bu ettu li utəmmimə məkərimən əxlaq. Mən göndərilmişəm ki, bütün gözəl əxlaqları tamamlayım. Nümunə olum insanlara. Dördüncü səbəb odur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizim bu yola gəlməyimizə səbəbdir. Bizim hidayətimizə səbəbdir. Qəlbə hidayət verən Allahdır. Yolu göstərən isə Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. Əgər onun hədisləri olmasaydı, o Quran ayələrini biz özümüz oxuyub başa düşə bilməzdik. Neçə-neçə insanlar var, olub və olacaq da ki, Quranı özü oxuyub, özü başa düşməyə çalışıb, əksinə azğınlığa düşür. Çünki Quran-ı kərim elə bir kitabdır ki, insanın ya lehinə olur, ya əleyhinə, ya onu doğru yol aparır, ya onu ümumiyyətlə yolundan çıxarır, azdırır onu. Əgər Allahın Peyğəmbərinin izahatı ilə o Quran-ı kərimi başa düşməyə çalışacaqsansa, Allah səni doğru yola yönəldir. Öz bildiyini edəcəksənsə, Allah səni yoldan çıxaracaq. Allah Allah Quran-ı kərimdə əbəs yerə demir ki, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Bu Qur'anı sənə nazil etdi ki, insanlara onu bəyan edəsən. Onlara nazil olan bu kitabı bəyan edəsən. Bəyan edənə ehtiyac olsa, olmasaydı, heç Allah subhanətə alə deməzdi ki, sən onu bəyan elə. Və ən nəhayət biz onu ona görə sevməliyik ki, qiyamət günü hamı bir-birindən qaçacaq. Övlad valideynindən, valideyn övladından, kişi həyat yoldaşından, qardaş bacıdan, hərə öz hayında olacaq. Öz canının hayında. Hətta ən hörmətli peyğəmbərlərin yanına gələcəklər. Adəmin, Nuhun, İbrahimin, Musanın, İsa'nın aleyhimussalam və deyəcəklər ki, bizim üçün Allahın yanında şəfayətçilik edin, Onlar nəfsi nəfsi deyə cavab verəcək və deyəcəklər, gedin başqasının yanına. Nəhayət gələcəklər Məhəmməd s.a.v. yanına və o tərifə layiq məqamda, o təriflənən məqamda səcdəyə gedəcək, Allahdan yalvaracaq şəfaətçiliyi, Allah s.ə.v. ona deyəcək, qaldır başını, istə sənə istədiyin veriləcək, şəfaətçilik dilə, dilədiyin kimsəyə şəfaətçilik ediləcək. Bax, o şəfayətçilik elədiyinə görə biz onu hamıdan çox sevməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi hamı sevir. Ancaq insanlar müxtəlifdir. Kimisi səhərdən axşama qədər məsciddə olur. Quran oxuyur, hədis kitablarını oxuyur. Çox tez-tez Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yada salır. Bu çox gözəldir. Lakin hamıya bu vacib deyil hamı belə iş tutsa, onda xalqın başqa işlərini kim görəcək? Həkimi kim olacaq, mühəndisi kim olacaq, müəllimi kim olacaq və s. Allah Quranda nə deyir? Hər bir xalqdan bir dəstə gedib bu dini öyrənsə, başqalarına öyrətsə bu kifayət edir. Həmçinin hər kəs bu dini tam şəkildə öyrənməyə vaxt ayıra bilmir. Öz işi gücü olur. Biz o işi gücü olan adamlara deyə bilmərik ki, onların Allaha və Peyğəmbərə olan sevgisi azdır. Deyə bilmərik. Dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məhşur sahabələri cənnətlə müjdəliyib. Abbaqır, Ömər, Əli, Osman, Talhə, Zübeyir, Səad, Abdurrahman və digərlərini. Allah onların hamısından razı olsun. Bunların hamısını bir dəfə, bir dəfə cənnətlə müjdəliyir. Lakin adı bizə heç bəlli olmayan bir nəfər bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v bir məclisdə ikən deyir ki, indi bir nəfər bu qapıdan içəri daxil olacaq, o cənnətlikdir. Biz o adamın adını heç bilmirik, kim olub o adam. Bu adam daxil olur, sahabədir. Gəlir elə fərz namazını qılır, sonra çıxıb gedir səhəri gün bir də Rasulullah s.ə.v deyir ki, indi bu qapıdan bir nəfər içəri daxil olacaq, o cənnətlikdir. Yenə həmin adam daxil olur. Üçüncü kərə yenə deyəndə ki, indi bu qapıdan bir nəfər daxil olacaq, o cənnətlikdir, yenə adam daxil olur. Və Rasulullah s.ə.v-in yanında səhərdən axşama qədər olan sahabələr buna təəccüb edir ki, bu adam neyinir ki? Cənnətlikdir. Abdullah ibn Amr ibn Asr radiyallahu anh görür. Gəlir o kişinin yanına deyir ki, atamla aram dəyib, izin ver sənin evində qalın. O da izin verir. Üç gün qalır, izləyir bu kişini görsün. Bu neyinir ki? Peyğəmbər s.ə.v bunu üç dəfə cənnətlə müjdələdi. Görür ki, heç nə bu elə gedir, öz işini görür. Çöldə heyvanlarını otarır, axşam gətirir onları tövləyə, zəhmana salır, sonra gəlir, ancaq bu acib boyuna vacib düşən namazlarını qılır, bu ilə də kifayətlənir. Axırda dözmür, deyir ki, sən axı neyinirsən ki, Peyğəmbər s.ə.v səni cənnətlə müjdəliyib. Deyir, elə gördüyümü, əvvəl-əvvəl demək istəmir. Səhabə dönüb çıxıb gedəndə çağırır onu, deyir ki, mən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və sələmi və onun sahabələrini, bütün möminləri sevirən və qəlbində onların heç birinə qarşı kin gülürət yoxdur. Sahabə deyir, elə bu bəsdə hə? hansı birimiz beləyik? Həmsinin başqa bir dəlil, yenə bir bədəvi, çoban gəlir, deyir, ya Rasulullah, qiyamət nə zaman qopacaq? Rasulullah s.ə.v qiyamətin nə zaman qopacağını bilmir. Ona görə suala sualla cavab verir, deyir, sən qiyamətə nə hazırlamısan? Nə üzlə gedəcəksən Allahın üzruna? Neynəmsən? Kişi də düzünü deyir. Deyir, ya Rasulullah, mən elə də çox ibadət eləmirəm. Boynuma düşən vacibləri yerinə yetirirəm. Yəni, demək istəyir ki, sənin bu sahabələrin kimi gecə gündüz məsciddə əlavə nafilə namazları, oruzları, Quran oxumaq, oruz və s. zəkat, sədəqə, bu şeylər mənim əlimdən gəlmir. Mənim işim, gücüm var. Mal qaramı otarıram. Ancaq mən Allahı və onun Peyğəmbərini sevirəm. Ürəkdən sevirəm. Peyğəmbər salsan deyir ki, sən sevdiyin kəsdə bir yerdə olacaqsan. Subhanallah. Bu rəvayəti danışan sahabə Ənəs radiyallahu anh deyir ki, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-in bu sözünə sevindikləri qədər heç bir şeyə sevinməmişdilər. Sən sevdiyin kəsdə bir yerdə olacaqsan. Qardaş, bu marbazı sevirsən, zinakarı sevirsən, dələduz, baş kəsən, oğru, rüşvətxoru sevir. Sən onlarla bərabər inşallah cəhənnəmdə olacaqsan. Allahın Peyğəmbərini sevirsən, səhabələrini sevirsən, zövcələrini sevirsən bir ana kimi, möminləri sevirsən, əhli beyti sevirsən, onlarla bərabər inşallah cənnətdə olacaqsan. Hər kəs sevdiyi kimsə ilə bir yerdə olacaq. Yer üzündə insan yaranan gündən indiyədək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinin onu sevdiyi qədər heç kəs, heç kəsi sevməyib. Radiyallahu anh. Məhşur sahabələrdən biri Zeyd ibn Dəfinə. Radiyallahu anh. İslamın əvvəlki günlərində, müşriklərin sahabələr təziq etdiyi günlərdən birində əsir düşür, müşriklər bunu tutub gətirirlər və bir qurma ağacına bağlayırlar, hazırlaşırlar buna əzab əziyyət versinlər. İşkəncə ilə onu öldürsünlər. Bu vaxt Abu Süfyan yaxınlaşır ona. Deyir, istərdimmi ki, bu dəqiqə sənin yerində Məhəmməd olsun. Ona əzab əziyyət verilsin. Sən isə ailənin yanında əminəmanlıqda olasan. Zeyd radiyallahu deyir ki, sən nə danışırsan? Mən heç istəmərəm ki, indi Peyğəmbər s.ə.v olduğu yerdə onun əyağına tikan batsın. Qoy o tikan da bizim əyağımıza batsın. Allahu akbar. Abu Sufyan müşrik ikən deyir ki, mən sahabələri Məhəmmədi sevdikləri qədər kimsənin, kimisə sevdiyini görmədim. Başqa bir rəvayətdə də bu öz təsdiqini tapıb. Müşriklər Hüdeybiyyə sülhündə Urva adlı bir müşriki nümayəndə kimi göndərirlər Peyğəmbər s.a.v-in yanına sülh müqaviləsini danışmağa. Və Urva gəlir, oturur sahabələrin Peyğəmbər s.a.v-ə olan münasibətini görür. Qayıdır, gəlir müşriklərin yanına. Müşrik öz müşrik dostlarına görün nə deyir? Deyir, ay cəmaat, Allaha and olsun ki, mən bir nümayəndə kimi çox patişahların, qeysərlərin, xosrovların, nəcaşilərin və başqalarının hüzurunda olmuşam. Patişahların, əyan əşrəflərinin onlara necə təzim etdiklərini, necə hörmət etdiklərini, ehtiram göstərirlər, görmüşəm. Lakin Məhəmmədin sahabələrinin ona təzim etdikləri kimi, ehtiram göstərdikləri kimi heç bir padişaha təzim olunduğunu görməmişəm. Allaha and olsun ki, onlar onun əmrini dərhal yerinə yetirir. Onun yanında başlarını yuxarı qaldırmırlar. Səslərini ucadan qaldırmırlar. Ucadan danışmırlar. Və hörmət əlaməti olaraq onun üzünə baxmırlar. Axırda görün nə deyir? Bunu müşrik deyir. Deyir ki, həqiqətən o sizə xeyir, əminəmanlıq və islah olunmağınızı təklif edir. Onun təklifini qəbul edin. Müşrik ağıllı olur. Başa düşür ki, belə bir başçısı olan dini heç kəs sındıra bilməz. Heç kəs qarşısına ala bilməz. Bu Hüdeybiyyə sülhündə baş verir. Onların cəmi 1400 idi sayı. Allah subhanətə alə Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi çox qəribə şəkildə imtihana çəkir. Peyğəmbərlik verilən vaxtdan 10 il keçib, cəmi 70 nəfər İslama gəlir. Mədinəyə gəlirlər. Bunların sayı da bir neçə yüz olur. Hudeybiyyə sülhüdür. Artıq 19-cu ilidir İslamın. Cəmi 1400 nəfərdirlər. Bir il keçir Məkkənin fəthi. 10 min olurlar. İki il də keçəndən sonra artıq 100 min olurlar. Allah subhanətə alə hikmət sahibidir, müdrikdir, istədiyi kimi bu dini yönəldir. Əvvəl-əvvəl möminləri imtihana çəkir. Həmişə belə olur. Əvvəl-əvvəl möminlərə sayı azılır. Sonra birdən-birə möminlər artır, çoxalır. Onun qarşısını heç kəs ala bilmir. Bu, Allahın yer üzünə qoyduğu bir qayda qanundur. Bunu heç kəs dəyişə bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevdiyimizi deyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevməyin əlamətləri var. 6 əlamətdir. 6 əlamət. Bir-bir deyəcəm, özünüz özünüzü hesaba çəkin. Görün, bu əlamətlər sizdə varmı? Varsa, demək, Allahın Peyğəmbərini sevirsiniz. Yoxdursa, Çalışın o əlamətlər sizdə olsun. Ya da o sevgidən danışmayın. Birincisi, onun yolunu tutub getməkdir. Neçə-neçə insanlar var, deyirlər ki, Allahı sevirəm, Allah üçün edirəm elədiklərimi, ancaq görürsən ki, Peyğəmbər s.a.v. öyrətdiyi kimi eləmir. Bu ibadət ondan qəbul olmur. Çünki Peyğəmbər s.a.v. öyrətdiyi kimi eləmir ibadətin sayını öz bildiyi kimi edir. Formasını dəyişdirir. Səbəb, düzgün səbəblər gətirmir. Zamanını dəyişdirir, məkanını dəyişdirir. Sünnəni dəyişdirir və elə bilir ki, o ondan qəbul olacaq. Xeyr. Mən amilə amələ leysə aleyhə əmrunə fəhvə rad. Kim bizim əməlimizə oxşar bir əməl etməzsə, bu ondan rədd edilər. Səhiyyə hədisdir. Və Quran-ı kərimdə Allah s.ə.v deyir ki, de, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? Kəf surəsindədir bu ayə. O kəslər haqqında ki, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Təsəvvür edirsinizmi? Adam namaz qılır, namaz qəbul olmur. Oruç tutur, qəbul olmur. Yol çəkdirir, mədrəsə tikdirir, yetimə baxır, dul qadınlara kömək edir. Bütün əməllərə pus olub gedir. Niyə? Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm elədiyi kimi, göstərdiyi kimi eləmir. Öz bildiyi kimi eləyir. Özünü ondan ağıllı sayır. Və ayənin ardı gəlir. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördüyünü güman edirdilər. Güman edirdilər. Ancaq yaxşı iş görmürdülər. Bilirsinizmi? Haqq əhli ilə bidət əhlinin arasındakı fərq nədədir? Haqq əhli əvvəl haqqı tapır, yəni dəlil, sübut tapır Qurandan yaxud hədisdən. Sonra ona uyğun əməl edir. Batil əhli, bidət əhli isə əvvəl dədə babasından gördüyünü, yaxud müəllimindən eşitdiyini və s. əməl eləyir. Sonra ona deyəndə ki, dəlil sübutun anı, dəlil sübut axtarmağa başlayır. Tapmadıqda da hansısa bir dəlili öz əməlinə uyğunlaşdırmağa çalışır. Fərq bundadır. Haqq əhli həmişə birinci haqqı tapır, sonra əməl edir. İkinci əlamət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tez-tez yada salmaq, onu görməyi arzulamaq. Görmüsünüzmü onu? Bir dəfə də olsun yuxuda görmüsünüzmü? İnsan nə vaxt onu yuxuda görə bilər? O halda ki, yatmamışdan əvvəl saatlarla o adamın barəsində düşünsün. Onun həyat yolunu oxusun. Onun haqqında oxusun, düşünsün, o halda Allahdan ona o nimət verilə bilər. Onu yuxuda görə bilər. Bir dəfə olsun görmüsünüzmü? Lakin sahabələr olub ki, dəfələrlə sallallahu aleyhi və sələm yuxuda görürlər. Tez-tez onu yada salmaq. Yarım saatdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi sevmək barədə danışıram. Neçə dəfə sallallahu aleyhi və sələm demişəm? Peyğəmbər demişəm, Məhəmməd demişəm. Bu sözləri dünyada milyardlarla insanlar təkrar edir. Yada salır o adamı. Bunu kim istəyir? Bunu Allah istəyir. Onu kim ucaldır? Kim dillər əzbər edir? Allah subhanahu teala diqqət edin burada azam verilir. Bakıda azan verilir. Azan kurtaran kimi başka bir regionda azan başlayır. Orada azan qurtardıqda yine başka bir yerde azan başlayır. Yeryüzünün her yerinde 24 saat ərzində azan verilir. Azan dayanmır. Azanda da ne deyilir? Əşhədu ənə Muhammədən Rasulullah. Muhammed sözü 24 saat ərzində tekrar olunur. Elə də elə deyil. azan bitəndən sonra nə dua edilir? Allahumma rabbə həzihi davəti təmmə və salatil qayəm ati Muhammedən əl-vəsilətə və ləfədilətə və bəəf məqamı məhmudən illəzi və attə Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi olan Allahın Məhəmmədə vasitəçilik, haqqı və fəzilət verir. Onu vəd etdiyin təriflənən məqama çatdır yer üzündə 24 saat ərzində möminlər ona bu duanı edir. Bunu kim gözdən sala bilər? Bu insanı kim alçalda bilər? Heç kəs. Görmədən insanlar onu ucaldır. Allah bunu istəyir. Və onun yolunu tutub gedənləri də vallahi ki, Allah ucaldacaq. Onun yolunu tutub gedənləri vallahi ki, Allah ucaldacaq. Sahabələri ucaldıb, ucaldıb. Alimləri ucaldıb, ucaldıb, həmsinin də sizləri ucaldacaq. Adınız bəlli olmasa da, sizin zikriniz dillər əzbəri olacaq. Qiyamətə qədər hamı sizə rəhmət oxuyacaq. Quran-ı Kerim bir subutdur bizə. Ayədir. Rabbənə xfir lənə və li ixvanin ləzinə sədəqunə bil iman. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki möminləri bağışla. Ora siz də aidiniz. Sizdən sonraki möminlər sizin üçün dua edəcək. Və yaxud qəbristanlığa girir, hamı bu duanı bilir. Vallahu məğfir lil müsliminə vəl müslimət vəl müminə vəl müminət əl-əhyə minhum vəl əmvət. Allahım, müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları, mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışla. Bizdən sonraki nəsillər vallahi ki, əgər biz mömin olaraqsa, mömin kimi bu dünyadan köçüb gedəriksə, bizə rəhmət oxuyacaq adımız bəlli olsa da, olmasa da. Üçüncü əlamət Quran oxumaqdır. Bir hədis, bir sahabənin sözünü və bir alimin sözünü deyəcəm. Bu kifayətdir, bəs edəcək. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin səhih hədisində buyurur ki, Mən şərrəhu ən yuhibballaha və rasuləhu fəliyəqra fil mushaf. Kim istəyirsə Allahı və Peyğəmbərini sevmiş olsun, qoy Quran oxusun. Və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhın sözü, ən gözəl Quran oxuyandır bu. Hətta o Quran oxuyarkən Peyğəmbər s.ə.v üç dəfə təkrar-təkrar deyir ki, vacib oldu, vacib oldu, vacib oldu. Abbaqır soruşur ki, ya Rasulullah, nə vacib oldu? Deyir, ona cənnət vacib oldu. Nə dər gözəl Quran oxuyurdusa, subhanallah, radiyallahu anh. Və bir dəfə yolda onu saxlatdırır, dayandırır, deyir ki, oxu. Qurandan qulaq asım sənə, deyir, ya Rasulullah, mən kiməm sənin yanında Quran oxuyum? Deyir, sən oxu, səndən eşitmək istəyirəm. Və o da başını aşağı salır, başı aşağı oxuyur. Gəlir, çatır Nisa surəsinin bu ayəsinə. O keyfə edə ci'nə min kulli ümmətin bi şəhidin və ci'nə bikə alə həulə şəhidə. Hər bir ümmətdən şahid gətirəcəyimiz gün, səni də onlara şahid gətirəcəyimiz vaxt, o məqamda sənin halın necə olacaq? Onun fəzilətini göstərir ki, bütün şahidlərə, yəni bütün peyğəmbərlərə şahid gələcək. Onlardan üstün olacaq. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər salsan mənə həsbuqə dedi, dayan. Başımı qaldırıb gördüm ki, ağlayır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, kim Allahı və onun rəsulunu sevdiyini, həmsinin Allahın və Rəsulunun onu sevdiyini bilmək istəyirsə, baxsın, görsün, əgər Quran oxuya bilirsə, demək, o Allahı və Rəsulunu sevir, Allah və Rəsul da onu sevir. Və Səhl, rahiməhullah, deyir ki, Allahı sevməyin əlaməti Quranı sevməkdir. Quranı sevməyin əlaməti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevməyin əlaməti sünnəni sevməkdir. Sünnəni sevməyin əlaməti axirət gününü sevməkdir. Axirət gününü sevməyin əlaməti dünyaya bağlı olmamaqdır. Və dünyaya bağlı olmamağın əlaməti dünyadan sənə bəs edəcək qədər götürməkdir. Dördüncü əlamət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sevdiyi kimsələri sevmək, nifrət etdiyi kimsələrə nifrət etmək. Kimləri sevirdi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm? əhli beyti, zövcələrini, sahabələrini, möminləri. Hədislərin birində Rasulullah s.a.v. buyurur ki, əlini sevən məni sevmiş, məni sevən Allaha sevmiş olar. Əliyə nifrət edən mənə nifrət etmiş, mənə nifrət edən Allaha nifrət etmiş olar. Və başqa bir rəayətdə də gəlir ki, Allahım, mən bu uşaqları sevirəm, Həsənlə Hüseyni göstərir, radiyallahu anhına. Sən də onları sev. Və onları sevən kimsələri də sev. Əhl-i beyti sevmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevmək deməkdir. Sahabəni sevmək, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmək deməkdir. Və bu sevgidən o qədər misallar çəkmək olar ki, sayısız hesabsız Allah. Sahabələr əhl-i beyti nədir sevirdilər? öz aralarında bir-birlərini necə sevirdilər. Möminlərin analarına necə hörmət, ehtiram bəsləyirdilər və s. Lakin bir misalla kifayətlənəcəm. Bu misal mənim o qədər xoşuma gəlib. Bununla kifayətlənəcəm. Umeyr ibn İshaq rahiməhullah rəvayət edir ki, bir dəfə mən Əlinin oğlu Həsənlə yol gedərkən Abu Hureraya rast gəldik. Abu Hurera radiyallahu anh yaxınlaşdı Həsənə və dedi, qaldır köynəyini, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öpdüyü yerdən öpün. Həsən radiyallahu anh köynəyini qaldıranda Abu Hurera yaxınlaşıb onun göbəyindən öpdü. Beşinci əlamət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi ifrat dərəcədə sevməmək. Diqqət edin. İnsan ölüm əyağındaykən ən mühüm işləri yadına salır və vəsiyyət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ölüm əyağındaykən sahabələrinə belə bir vəsiyyət edir. Tövsiyə edir, nəsiyyət edir. Deyir ki, xristiyanlar Məryəm oğlu İsa'nı ifrat dərəcədə sevdikləri kimi, şişitdikləri kimi. Siz də məni şişirtmin. Mən sadəcə Allahın quluyam. Odur ki, deyin, Allahın qulu və elçisi. Abduhu və Rasuluhu. Qulu, yəni Allah deyil, elçisi, yəni adi insanlar kimi insan deyil. Hörmətli, ən hörmətli, ən fəzilətli, Allahın ən sevimli bəndəsidir. Və nəhayət sonuncu əlamət dində olan yeniliklərdən, bidətlərdən uzaq olmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə 23 il ərzində minlərlə xütbə verib, muizələr edib, nəsiyyətlər edib. Lakin vida həddində, vida xütbəsində sonuncu nəsiyyətlərindəndir ən mühüm məsələyə toxunur və nə deyir? Dəfələrlə bunu siz xütbələrdə işitmişsiniz. Özü də ərəbcə. İyyəkum və muhtəsətil umur. Fə inə kullə muhtəsətin bidə və kullə bidətin dalalə və kullə dalələtin finnar. Sizi dində olan yeniliklərdən çəkindirirəm. Uzaq olun onlar. Hər bir yenilik bidətdir. Hər bir bidət insanı zəlalətə aparır və hər bir zəlalət cəhənnəmə aparır. Axırda sizə bəzi sahabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan sevgisi barədə misallar çəkəcəm. Bir neçə misal. Yoxsa minlərlə misallar çəkmək olar. Bir dəfə bir məclisdə Abbaqır radiyallahu anh adı çəkilir onun vəfatından sonra. Abbaqir radiyallahu anh adı çəkilir, Ömər radiyallahu anh bunu eşidir və başlayır ağlamağa. Ağlaya-ağlaya deyir, Allah ona rəhmət eləsin. Mən bu adamı heç vaxt yaxşı işlərdə keçə bilmirdim. İstərdim ki, bircə gün əməlim onun əməli kimi olsun. və yadına bir hadisəni salır və başlayır ağlamağa. Bir, e, bir dəfə biz Peyğəmbər s.ə.v-lə bir yerdə bir dağa yaxınlaşdıq. Dağın ətəyində bir mağara var idi. Abbaqır dərhal qabağa keçdi. Dedi, ya Rasulullah, qoy birinci mən girim mağaraya. Nə olsa qoy mənə olsun. Və mağaraya girəndə ayağı yaralandı, daşa ilişdi, ayağı kəsildi, səsini də çıxarmadı. Heç kəs bilmədi ki, bunun ayağı yaralanıb. Bayra çıxanda Peyğəmbər s.ə.v onun axsadığını görür, soruşur ki, ey Abbaqı, nə olub? Deyir, ya Rasulullah, heç. İçəri girəndə ayağım yaralanıb, keçib gedər. Peyğəmbər s.ə.v də tüpürcəyi ilə onun yarasına sürtür, onun yarası sağalır. Döyüşlərin birindən geri qayıdarkən münafiqlərin başçısı Abdullah ibn Übey ibn Səlul belə bir söz işlədir. Deyir ki, Mədinəyə qayıtdığımız zaman aramızda olan izzət və hörmət sahibləri alçaq və rəzil adamları oradan qovub çıxaracaq. Ömər radiyallahu anh, dərhal başa düşür ki, bu nə demək istəyir? İzzət və hörmət sahibləri deyəndə özlərini qəst edir. Alçaq rəzil deyəndə Peyğəmbər s.ə.v və sahabilərini qəst edir qılıncını çıxarır, deyir, ya Rasulullah, izin ver bu münafiqin başını üzün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, yox. Sonra deyərlər ki, Məhəmməd öz sahabilərini öldürür. Əsas burasıdır hədisin. Diqqət edin, subhanallah. Peyğəmbər sallallahu buna qadağan elədi. Ömər radiyallahu anh tabi oldu. Qılıncını yerinə qoydu. Əli vurmadı onu. Ancaq o tərəfdən Abdullah ibn Abdullah ibn Ubey ibn Səlül həmin o münafiqin doğma oğlu, mömin oğlu sakitcə gedir atasının yanına yaxınlaşır ona, qılıncı çəkir, boğazına diriyir. Deyir, vallahi əgər sən özünün alçaq olduğunu etiraf eləməsən, başını üzəcəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə olan sevgiyə bax. Onun əmrindən çıxdı, atasını cəzalandırmağa hazırdır. Və o da özünün alçaq olduğunu etiraf edir. Dəqiqən. Həmçinin yenə Peyğəmbər s.ə.və atasından üstün tutan sahabə barədə. Bu da məşhur sahabədir. Yeganə sahabədir ki, adı Quran-ı kərimdə keçir. Zeyd ibn Hərisə radiyallahu anh kölə idi. Ancaq adı Qurana düşdü. Allah subhanətə alə onu uzaqdı. Bu sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl Xədicə ilə evlənməmişdən əvvəl Xədicə radiyallahu anhanın köləsi olur. Evləndiyi gün Xədicə onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə hədiyə edir, bağışlayır. 15 il keçir, sonra Peyğəmbərlik verilir ona sallallahu aleyhi və sələmə. Atası və əmisi gəlirlər Məkkəyə. Peyğəmbər s.ə.v tapırlar və deyirlər ki, ey Məhəmməd, sənin yanında bizə çatası bir əmanət var. Onu bizə verdər. Peyğəmbər s.ə.v deyir, nədir o? Deyirlər ki, oğlumuz Zeyd. Axı, Rasulullah s.ə.v onu çox istəyirdi. Oğul qədər çox istəyirdi. Çağırır Zeydi, atası ilə əmsinə də deyir ki, gəlin onu çağıraq, özü seçsin. İstər mənimlə qalar, istər sizinlə gedir. Zeyd gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Zeyd, bunları tanıyırsanmı? Deyir, bəli, bu atamdır, bu da əmim. Deyir, gəliblər ki, səni aparsınlar. Səni özləri ilə aparmağa gəliblər. Nə deyirsən? Zeyd radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, mən səninlə qalıram. İstəmirəm. Atası qəzəblənir. Deyir, vay sənin halına. Köləliyi azad olub, ailəndə əminəmanlıqda qalmaqdan üstün tursan, deyir, bəli, mənim üçün belə bir adamla bir yerdə olub kölə qalmaq sizin kimləri ilə bir yerdə azad yaşamaqdan daha əziz, daha sevimlidir. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elan edir. Deyir ki, şahid olun ki, Zeyd mənim oğlumdur, varisimdir. Ta ayə nazil olana qədər. Əhzab surəsinin ayəsi nazil olur ki, övladları atalarına mənsub edir. Aid edir. Ondan sonra oğulluqdan çıxarır. Ancaq o ayə nazil olana qədər hamı ona nə deyirdi? Zeyd ibn Muhammed. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin anasından üstün tutan sahabə. Səd ibn Əbi Vakkas radiyallahu anh. Bu həmin sahabədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm onu uzaqdan görür və yanındakilara deyir ki, bu mənim dayımdır. Göstərin görün, hansı birinizin belə bir dayısı var. O qədər onu çox istəyirdi. Bu həmin sahabədir ki, hamı üçün ayrıca bir dəfə dua edib Rasulullah s.a.v. Onun üçün isə belə dua edib. Allahümme istəcib li sə'nin izə dəakə. Allahım, saat nə vaxt sənə dua eləsə onun duasını qəbul elə. Bu həmin sahabədir ki, Peyğəmbər s.ə.v ona, atam, anam sənə qurban, vur onları, deyir. Bu da ömrü boyu bu sözlə fəxr edir ki, Allahın rəsulu ata anasını mənə fəda etdi. Bu sahabə İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdəndir. Qəbul etdiyi vaxt anası onu çağırır, deyir ki, oğlum, eşitmişəm, Məhəmmədə qoşulmusan. Dədə-babalarının dinindən üz döndərmişsən. Lat və Uzzaya and olsun ki, əgər sən ondan uzaq olmasan, dədə-babalarının dininə qayıtmasan, mən yeməyəcəyəm, içməyəcəyəm, qoy acından ölüm, qoy cəmaat desin ki, oğul anasını öldürdü. Oğul kobudluq eləmir, əxlaqsızlıq eləmir, tərbiyəsizlik eləmir. Demir ki, cəhənnəmə yeyir. Sən kafirsən, müşriksən, münafiq və s. Belə təhqir eləmək anana olmaz. Anadır. Müşrik olsa belə ona hörmətlə yanaşmalısan. Deyir, anacan, sənin yüz canın olsa belə, yüz dəfə bu cür acından ölüb dirilsən belə, mən bu yoldan dönən deyiləm. Allahı və Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi görün nə dərəcədə sevirsə, hər şeydən keçməyə hazırdır. Belə sahabələr olur. Allah onların adlarını indi belə məclislərdə yad edir. Həmsinin Xuzeymə adlı sahabı olub. Bu ad əksər müsəlmanlara çox qəribə gəlir. Ki, Xuzeymə kim olur? Ancaq biz bilirik ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm çox müdrik adam olur. Hər sahabəni özünə layiq bir gözəl sözlə tərif edib O sözlə də o sahabə yadda qalıb, o sözlə də o sahabə digərlərindən seçilib. Üstün olub. Məsələn, Ömər radiyallahu anh barədə nə deyir? Deyir ki, əgər məndən sonra Peyğəmbər olsaydı, Ömər olardı. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh barədə nə deyir? Harun Musaya yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxınsan. Zübeyir ibn Əvvam barədə nə deyir? Hər bir Peyğəmbərin ən yaxın sirdaşı olub, Zübeyir də mənim ən yaxın sirdaşımdır. Bu sahabə barədə nə deyib bəs? Bu sahabə barədə deyib ki, Xuzeymənin şahidliyi iki kişinin şahidliyinə bərabərdir. Biz bilirik ki, istənilən bir məsələdə iki kişi şahid gətirilir sübuta yetirilmək üçün. Yaxud bir kişi, iki qadın. Yeganə sahabədir ki, bir sahabənin şahidliyi bəs edir və Osman radiyallahu anh Zeydə tapşıranda ki, Quranı cəm eləsin. Tapşırır ki, cəm elədiyin ayələri bir-bir dəqiqləşdir sahabələrdən soruş. Ən azı iki nəfərdən soruş, dəqiqləşdir. Bir ayə olur ki, o ayəni bir dənə Xuzeymədən soruşur və bununla da kifayətlənir. Və ikinci sahabədən soruşmur. Çünki onun şahidliyi iki sahabənin şahidliyinə bərabər. Niyə? Nə baş verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu sözü deyir. Bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, müşriklərdən biri at satır. Yaxınlaşır, neçəyə verirsən filan qiymətə. Razılaşır, sövdələşir, qiymətini danışır, müşrik deyir ki, atı sənə satdım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de deyir ki, gedək, atın pulunu verin. Yolda müşrikin dostları onu görür, soruşurlar, hara gedirsən? Bir falan yer. Niye? Atı Məhəmmədə satmışam. Gedirəm pulumu alın. Neçəyə satmışsan falan qiymətə? Gel biz sənə ondan çox verək. Atı bize ver. Dayanır, fikrindən dönür, çağırır Mehmet sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, ey Mehmet, atı satmıram sana. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, axı at mənimdir. Sən o atı mənə artıq satmısan. Deyir, satmamışam. Şahid gəlir. İkisi olub, başqa heç kəs yoxdur. Şahid yoxdur. Bu vaxt həmin sahada gəlib ora çıxır. Məsələdən agah olan kimi deyir, ya Rasulullah, mən şahidəm ki, o atı sənə satıb. Müşrik də təəccüb edir ki, bu nə danışır? Peyğəmbər s.ə.v də onu kənara çəkir, deyir ki, ey Xuzeyman, sən nə danışırsan, sən niyə şahid verirsən, sən axı orada olmamısan? Deyir, ya Rasulullah, mən yəqin bilirəm ki, sən yalan danışmırsan. Vallahi sən düz danışırsan, sənin Allahdan gətirdiyinə biz iman gətirmişik. Buna inanmayacaq. Müşrik çarəsiz qalıb atı verir. Onda Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Xuzeymənin şahidliyi iki kişinin şahidliyinə bərabərdir. Sonda sizə sual verir. Aranızda elə qardaşlar var ki, onlarla hər gün bir yerdə olursunuz. Yaxud gün aşırı bir yerdə olursunuz. Yaxud həftədə bir yerdə olursunuz. Yaxud ayda bir dəfə bir-birinizi görürsünüz. Bu görüşmələr aranızda olan mehribancılığı artırır Və o qədər bir-birinizə bağlanırsınız ki, birinizi aranızdan itirəndə, o adam vəfat edəndə sizə çox pis təsir edir. Hətta ağlayırsınız onun ölümünə. Ancaq ildə bir dəfə gördüyünüz bir adam haqqında eşidəndə ki, o vəfat edib, o qədər də sizə təsir eləmir. Azərbaycandan kənarda nə qədər müsəlmanlar zülmə məruz qalıb dünyadan köçüb gedir. Fələstindəki o körpələrin nə günahı var? Onları eşidəndə, onları görəndə heç ağlayırsınızmı? Ürəyiniz ağrıyırmı? İndi diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin də yanında sahabələr var idi. Kimisi hər gün görürdü onu, kimisi də hərdən görürdü. Hər gün görən sahabənin Peyğəmbərini itirməsi ona çox pis təsir edir. Çox pis təsir edir. Onlardan ikisini sizə misal çəkəcəm. Biri Əbu Hüreyrədir. Radiyallahu anhu. Üç il, iki ay hər gün Rasulullah s.ə.v yanında olur. Bu adamın evi eşiyi olmayıb. Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olur. Məsciddə qalıb, onun da evi onun yanında. Hər gün Rasulullah s.ə.v görülmüş. Vəfatından sonra Abu Hureyra radiyallahu anh uzun müddət özünə gələ bilmir. Hətta bir dəfə bir məscidə gəlir, məsciddəkilər onu görür, görürlər ki, Abu Hüreyrə gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhabəsi, onu görən adam, hamıdan çox hədis bilən adam. Başına yığışırlar və deyirlər ki, Abu Hüreyrə, bizə bir hədis danış. O da başlayır hədisi danışmağa. Deyir ki, mənə əziz, sevimli dostum Abul Qasim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə rəvayət etmişdi və başlayır ağlamağa. Bir qədər ağlayır, sonra özünü ələ alır, yenə başlayır. Mənə əziz, sevimli dostum Əbul Qasım Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələm belə rəvayət etmişdir. Deyir və yenə başlayır ağlamağa. Durub çıxıb gedir. Hədisi danışa bilmir. Gör, necə çox istəyir Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi? Ondan hədis danışmağa xayiş edirlər, hədis danışa bilmir. İkinci sahabə ondan da çox Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olmuş, xidmətçi ləqəbi ilə tanınan sahabədir. 10 il ona xidmət edir. Kimdir o sahabə? Ənəs ibn Məlik radiyallahu O qədər çox istəyirdi onu. Hətta hərdən Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrindən inciyirdi ki, onu vururlar, üstünə qışqırırlar. Ancaq Rasulullah s.ə.v haqqında belə deyərdi. Atam, anam ona qurban. Bir dəfə də olsun mənə deməyib ki, niyə belə eləməmsən? Və yaxud niyə belə eləmsən? Bir, bir dəfə məni bir iş dalınca göndərdi, bayra çıxdım, başım qarışdı uşaqlarla oynamağa, bir də gördüm arxadan kimsə mənim çiynimdən tutdu, başımı sığalladı və getdi, öz işini özü gördü. Sallallahu aleyhi və səlləm. Təxlaqa baxın. Uşaqla gör nə cür davranırsa, uşaq onu yaddan çıxarmır. Ömrü boyu. Onun ölümündən bir neçə il sonra bu sahabə bir məclisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yada sağlarkən ağlamağa başlayır. Və ağlaya-ağlaya deyir ki, mən əziz, sevimli dostum Abul Qasım sallallahu aleyhi və səlləmi hər gün yuxumda görürəm. Bayaq sizə sual verdim ki, bir dəfə də olsun neçə olmasa onu yuxuda görmüsünüzmü? Yox. Bu adam onu necə sevirdisə, Nə qədər onun barəsində fikirləşirdisə, hər gün onu yuxuda görürdü. Vallahi, yəqinliklə sizə deyirəm, əgər siz yatmamışdan qabaq saatlarla o adam barədə düşünsəniz, o adamın həyatını oxunuz, oxusanız, o adama sizə həqiqətən qəlbinizdə ona qarşı sevgi olsa, yuxuda onu görəcəksiniz. Allah hamımıza onu həm bu dünyada yuxuda, həm ahirətdə hovuzunun yanında həm də cənnətdə görməyi nəsib eləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi sevirsiniz. Yəqin bilirəm ki, sevirsiniz. Sevirsinizsə, indi deyəcəyim şeyə hazır olmalısınız. Bir sahabə gəlir, deyir, ya Rasulullah, mən səni hamıdan çox sevirəm. Deyir ki, elə isə başına gələcək müsibətlərə hazır ol. Ya Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi sevəcəksiniz Başınıza da müsibət gəlməsi labüddür. Hər bir müsibətdən sonra da asanlıqlar gələcək. Allah sizə yollar açacaq. Vallahi ki, açacaq. Hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gəlir. Sizin başınıza müsibəti gələn zalimların özləri cəhənnəmlik olacaq. Neynirlər sözlərini eləyirlər. Günahın üstünə günah artırırlar. Qəlbiniz möhkəm olsun ki, sizin üçün bu kəffarədir, həm də Allahın bir sınağıdır. Deyir ki, Rasulullah s.ə.v sevməyin, Şeytan az çəksin sizdən. Müşriklərin, kafirlərin, münafiqlərin tayı olun. Özünüz bilin. Həmsinin bir rəvayətdə də Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri ona yaxınlaşır, dəstəmaz aldığı əzalara əllərini sürtməyə başlayırlar. Rasulullah s.ə.v deyir, siz neyinirsiniz? Niyə belə edirsiniz? Hələ sağlığındaykən onların bu hərəkətinə etiraz edir. Doğrudur, caizdir. Ruxsat verilib təbarruk eləməyə. Peyğəmbər s.ə.v-in əzası ilə, geyimi ilə və s. ilə. Lakin soruşur, niyə belə edirsiniz? Onlar deyir, biz Allahı və Rasulunu sevirik, ya Rasulullah. İndi düşünün, sahabı onu görüb, ona toxunub, sevgisini bu cür həyata keçirib, subuta yetirib. Bəs biz neyini? Biz ona toxuna bilmirik yaxı. Rasulullah s.ə.v onlara görün nə cavab verir. Deyir ki, kim Allahı və Peyğəmbərini sevirsə, qoy danışanda düz danışsın. Əmanəti yiyəsinə qaytarsın və qonşusuna pislik eləməsin. İstəyirsən Allahı və Peyğəmbərini sevəsən, Allah və Peyğəmbəri də səni sevsin, düz danış. Əmanətə xəyanət eləmə, qonşuya pislik eləmə. Sizin bir çoxunuz ticarətçidir ticarət elədiyiniz vaxt, ticarət elədiyiniz adam sizi allatsa, bir də o ilə ticarət edərsinizmi? Yaxud sizə verdiyi mal zay mal olsa, bir də ondan mal alarsınızmı? Xeyr. Amma ticarət elədiyiniz adam etibarlı adam olsa, hər dəfə dediyi sözün üstündə dursa, verdiyi mal keyfiyyətli olsa, siz o ilə dost olarsınız və həmçə onun üstünə qasarsınız ki, malı ondan alasınız. Allahın Peyğəmbəri də sanki ticarətçidir. Sizə cənnəti təklif edir. Yalan danışıbmı Peyğəmbər s.ə.v? Heç vaxt. Yalan bir şey deyə bilərmi sizə? Yalan bir vəd verə bilərmi? Xeyr. Vəd etdiyi şey də nədir? Ən gözəl mal. Bunu da qazanmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, altı şeyi yerinə yetirəcəyinizə söz verin, zəmanət verin cənnətə girəcəyinizə zəmanət verin. Danışanda düz danışın. Əhd verdikdə əhdinizi yerinə yetirin. Əmanətə xəyanət eləməyin. Zinadan özünüzü qoruyun. Gözünüzü haram şeylərdən çəkin və heç kəsə əlinizlə pisliyi yetirməyin. Bu altı şeyi yerinə yetirsəniz, sevgili Peyğəmbəriniz sallallahu aleyhi və sələm sizə cənnətə daxil olacağınıza zəmanət verir. Allahdan da istəyim odur ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizləri Allahı, onun Peyğəmbərini, əhl-i beytini, zövcələrini, sahabələrini və möminləri sevən möminlərdən etsin. O sevimli insanlarla bir yerdə hovuzun ətrafında bizi cəm eləsin və onlarla bərabər bizi cənnətə daxil etsin. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik.